Allahdır. Rəbb, Xalik tək odur. Ruzu verən tək odur. Deyən Məkkə müşriklərini Allahdan qeyrisinə ibadət edən adlandırdı. Ya yox, adlandırdı. Yaxşı, onlar nə deyirlər? Biz bunlara ibadət edirik. Məqsəd? Yuqarribuna ilallah. Məqsəd kimdir? Allah. Allah belə də yox, ha. Bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırırsan. Onların bütün fikirləri Allaha yaxınlaşmaqdır. Allahu akbar. Bütün fikirləri Allaha yaxınlaşmaqdır. Kim deyir bunu? Quran. Quran Sürmə Suresi 3-cü aya لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهُ زُلْفَ Qutardı. Başqa tərcümə yoxdur. Yalnız və yalnız bizi Allaha daha çox yaxınlaşdı. Bədbəxt Məkkə müşriklərinin fikri zikri Allaha daha çox yaxınlaşmaq idi. Səndən də belə götürək Allaha daha... Yəni, qəlblərindəki Allah sevgisi bəlkə səndən də daha çox olur. Yunus surəsi 18-ə bax. Yenə də. Amma dönürəm həmin ayəyə. Amma buna baxmayaraq Allah Subhanahu taala onları Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər adlandırdı, adlandırmadı. Baxma ki, onlar ibadət etdiklərini Allah bilmirdilər. Və onlar ibadət etdiklərini Allaha yaxınlaşdıran vasitələr bilirdilər. Onunla belə Allah onları Allahdan qeyrisinə ibadət edən müşriklər adlandırdı. Bəs şirk nədir? Şirk nədir? Və Yunus 18 eyni həmin şeydir. Və bu ki, bunlar bunu deyir. Deyir ki, biz bunlara, biz Allaha yaxın vasitədir deyir. Məkkə müşriklə sənin sözün arasında nə fərq oldu? Yunus 13, e, 18, Allah subhanətlə yenə deyir. Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər deyərlər ki, hə ulə, bunlar Allah qatında, kimi qatında? Məqsəd kimdir? Məqsəd kimdir? Allah. Allah. Bunlar Allah qatında bizim şəfayətçilərimizdir. Bu kimi bunu deyirlər, demirlər. Allah subhanətlə Allah Bunlar Allah qatında bizim şəfayətçilərimizdir deyənləri Allahdan qeyrisinə ibadət edən müşrik adlandırdı. İndi Xomeyni sözünə qayıt. Deyir ki, kim deyir ağacdan, baba bu daşdan, gedib daşdan övlad deyirsən. Amma deyirsən ki, daşı Allah bilmirəm. Hə. Bu daş bir də mənə vasitə, e, vasitədir. O, ümumiyyətlə deyir, bu şirk deyil deyir. Yəni bu bir sənə, bu iddia bir sənədir. Bu iddia birbaşa Allah Rasulunu vurmaqdır ki, Muhammed sallallahu aleyhi və sələm dəvət hamısı boş olub. Bütün Məkkə müşrikləri müvahid, doğru dəhli olub. Allah Rasulü müsəlmanlara qarşı vuruşub. Çünki Məkkə müşrikləri ibadət etdiklərini Allah bilmirdi. Əksini iddia edən bu iki ayə cavab versin. Kim ki, əksini iddia edir. Onadır Allah subhanət Allah deyir, Fələ təd'u ma'allahi əhədən. Allahla yanaşı heç kəsə dua etmə, heç kəsə sağırma. O da əhədən qeyri-müəyyənlikdə gəlir. Ərəb dilini bilən uşaq da bilir ki, yəni Allahdan qeyri hər kəs. İstər Allaha ən yaxın olan mələk və ya rəsul olsun. Allahdan qeyrisinə çağırmaq olmaz. Yox, yox, olmaz. Axı, mən bir dənə sözü deyəcəm. Həmən o Ömeynin kitabı kəşf rəslardan oxumusan, hə? Bax, oxumusan ərəbcə. Çünki Cavid orada deyir ki, orada e, sənə söz artıq rədd verir. Orada deyir ki, Kəşfül əsrar həmən o söhbətdəndir ki, bu deyir farsça yazılıb. Ərəb dilinə tərcümə eləyəndə deyir bunu deyir təhrif ediblər. Farsça nəzər, qo farsça. Bir də bizim Müsəlman Hüseyn deyir hə. Deyirəm ki, mən deyə bilərəm ki, ya Hüseyn, mənə ev var. Ha, hər kəs belə qalır. Hər kəs belə demədi də. Salmin əsrardır ki, ərəb dilində, ərəb dilində heç heç nə demirəm axı. Ərəb dilində o nida var, nida. Məsələn mən deyirəm ki, ya. Bu ərəb dilində munadadır, nida. Çağırma. Mən ərəb dilindən danışıram. Mən məzhəbdən danışmıram, əqidə demirəm. Ərəb dilini deyirəm. Ərəb dilində qaydadır ki, bu. Əgər bu nida ədatı, məsələn, ya, ey, da başqa ədatlar var, 8 dənə. Əgər diriyə deyirəmsə bunu, bu çağırışdır. Məsələn, ya filan, ey filan kəs. Məsələn, eşit məni. Əgər ya deyib və sonra ölünün adını çəkirəmsə, bu istixasıdır. Ondan yardım diləməkdir. Məsələn, mən deyirəm ki, ya Hüseyin. Uşaq məntiqi nə düşünür? Buna fəlsəfə zad lazım deyil, ya da dərin düşüncə. Mən deyirəm ki, oturmuşam, ayağa qalxdım, ya da maşını xortduyuram, deyirəm ki, ya Ali. Mən kimi çağırdım? Çağırdım, çağırmadım. Nəyə görə çağırdım ki, maşını xortlasın? Yoxsa maşını itələsin? Sən güc verirsin. Yəni, yəni məsələn, e, tovhid əhli necədir? Deyir ki, bismillah. Etiqad edir ki, Allahın adı ilə başlayır ki, yolu uğurlu olsun. Bu nə deyir? Ya Ali. Yəni, bir dəfə oturmuşam e, qum tələbələrin birinə universitetdən diplom almağa gedəndə o maşınla getdim. Oturdu mənə xodlayan kimi dedi, ya düz yanında oturmuşam. Ya Ali, bilə-bilə. Sonra mənə dedi, dedi şirkdə hə? Dedim, yox, işində ol, tox. xəstə yox. <laughs> Adam xəstədir. Özü bir də Dedim, işində ol, toxiddir. Yəni bunu uşaq da bilir ki, axı. Sən ya Ali niyə? Məsələn mən duram, ya Ali. Niyə dedim bunu? Yəni Ali harda niyə çağırdın? Mən deyirəm ki, Eqar. Yəni yə, eydir. Yəni də ərəbdə ey də var. Ey və yə. Mən deyirəm ki, ey qardaş, sən də o saat neynisən? Buyur qardaş, bir stəkan mənə çay süz. Məqsəd var da, dirisən sən. Mən Əli vəfat edib qəbir dağarda oturmuşam burada, deyirəm ki, ya Əli, mən burada, o orada. Hamı da etiqat edir ki, o eşitir amma. Hamının hər yanında eşitmək Allaha xasdır. Sən Əli ilə başdırdın, Allaha xas olan xüsusiyyəti verdin Əliyə. Çünki hər yanda hər kəsi eşitmək Allaha xasdır. Bu ilahlıq vəsfidir. Bu ilahlıq vəsfidir. O deyə bilər ki, sağdır, filan peşmükan, İsa aleyhissalam sağdır, bizə işləyir. Və nə dəxli var? Dilləri şəhidlər sağdır. Heç əlaqəsi yoxdur. İsa aleyhissalam hmm. Ümumiyyətlə, yəni, buna da Allah subhanət hala deyir ki, fələ tədun, Allahdan qeyrisini çağırma. Amma qaldı ki, onlar deyirlər, çağırmaz, boş şeydir, hamısı etiraf ilə, fəqət, məs fəqət məsəbdə təqiyyə var, məsəbdə təqiyyə var, e, elə, bax, o mülkəsimin özü. Hamısı açıq aydın adına deyirəm, kim eşitsə və desə ki, yalan deyir, gəlib üzmə desin. Universitetdə tələbələrlə mübahisə eləyəndə onlar mənim üzmə dirənirdilər ki, bizi məsəbdə yoxdur, birbaşa gedirəm, fikir verirəm, gedirəm, deyirəm ki, ey Hüseyin, birbaşa, vasitəsiz, sən, ey Hüseyin, mənə övlad ver, xəstəyəm, mənə şəfa ver, kasıbam, mənə ruzu ver, birbaşa, vasitəsiz, Dedilər ki, yoxdur bizdə. Mirkazım girdi dərsə, sinfə. Uşaqlar o saat soruşdu, qalq dedi ki, nə problem var? Gedirsən ağanın qəbrinə, deyirsən ki, ey ağa, övladsıza mənə övlad ver. Bax, birbaşa bax belə. O qəsdən ki, o da Allahdan. Yox, yox, heç nə birbaşa. Vasıtı söhbəti yoxdur. Birbaşa. Hələ tutaq ki, o şey olsun. Məkkə müşriklərindən nə fərqin var sənin? Qardaş, bir sənədir, şirkə fəqət qəşən don geyindiriblər. Yəni, <laughs> məsələn, belə götürək də, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cin surəsindəki ayələri oxu. Nə dua edir? Sağ olanda deyir ki, <laughs> mən özünə nə zərər verə bilərəm, nə xeyir. Cin surəsində ayələrdir. 18-dən oyunu oxu. Sağ olanda bunu deyirdi. Sən ölü barədə deyirsən ki, o zərər verə bilər və ya xeyir. Və belə deyək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat eləyəndə əhl-i beytdən kim Getdik sizin bu gün <coughs> qəbirlər ətrafında etdiyinizi peyğəmbərin qəbri ətrafında etdi. 2. Və ya və ya o qrammatik cəhətdən əleyhlərinə də yeri yoxdur. Özləri də bilirlər, onu onlar Quran oyun oynayırlar. Yəni bilirsən, gətireyim, özü bilir, batildir. Ərəb dilini bilir axı. Fəqət tut, tut, birdən qabağındakı biraz zəif ola, qrammatik tutdu, a, mən bağladım. Açıb bağlamaq söhbətdir axı. Ha birdən tutmadı, yox. Alınmadı, indi fırladaram, keçərəm başqa. O oyun oynayır, qardaş, sən oyun oynayır. İxlas yoxdur. O dini Allah üçün yaşayır, o sənə görə yaşayır. Bir də nə qədər varsa bir sənə qədər gətirirlər. O da qabilə, mən sana vermişim onu, usul elminə. O deyir ki, Yusuf Əleyhisselamın vaxtında qəriyə deyir, nəyə görə deyir, ona səcdə elədilər. Hədə mən ona qayıtdım ki, usula bağlandı ki, bizdən öncəki o bayaq sən deyən kimdə, bizdən öncəki... Gedib öz kitablarını, öz təfsirlərində var cavab, gedib öz təfsirlərini oxusun. O səsdə nə səsdə idi? İbadət yoxsan yox. Yoxsa salamlama səcdəsi idi və o salamlama səcdəsi əhl-i kitab üçün var idi. Hətta o salamlama səcdəsi bu ümmət üçün də haram edildi. Niyə? Tohidə görə. Hətta yəni əl yeri qoyulmasın. Yenə də o usul elminə qayıdır. Aydın məsələ, öz, öz təfsirlərində var. Bunun cavabı heç ehtiyac yoxdur. <coughs> Bəzi məsələlər var, öz kitablarında var cavabı. Heç müasirmə ehtiyac yoxdur. Deyir, əxullah deyir ki, misal üçün da, qəbilə gedəndə nə, nə məqsədlə gedirsiniz? Nə məqsədlə gedirsiniz? Deyir, Onlar bizim üçün vasitədir. Deyir, bəs bu şirk də belə baxım. Deyir, yox deyir, sən deyir, gedib həkimdən istəyən deyir. Sənin həkimdən də istəməyin də şirkdir. Özə dəlil batildir, o qiyas elədir. Şiə məsəlində qiyas yoxdur, kəs başqa məsələ. Şiə məsəlində qiyas yoxdur. Onlara görə qiyas dində ən zəlil əməldir. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir. Deyir, qiyası qəbul etməmələrinə rəğmən onlardan çox bu dində qiyas edən görmədim. <coughs> Məsələn, qəbir ötmək Deyir, Qaradaş öpmürsən, anlamasının əlini öpmürsən, uşağı öpmürsən. Əxi, bu insan ya xəstədir, ya özünü qoyub uşaqlığa, ya özünü axmaq sayır, ya da səni. Buna el, yəni məsələn, sən uşağı öpəndə nə niyyətini öpürsən? Suab, nə niyyətini öpürsən? Hə, ana atan əlini öpəndə nə, nə niyyətini öpürsən? Qəbri tavaf edib öpəndə nə niyyətini öpürsən? Hə, o hara, bu hara. İbadət. Aydın məsələdir də. Tavaf özü ibadət. İbadətdir. O hara, bu hara. Dəstəmatsızdır. Yəni qiyas batildir şiə məsəlində. Ona görə qiyas eləməsin. Onlara elə fətva. Söhbət, əxi, e, söhbət əhl-i beytdən getmir. Əhl-i beyti biz sevirik. Söhbət ondan gedir ki, bugün Peyğəmbər <coughs> e, şəhərində, Mədinədə, Abbaqırın da qəbri sadədir. Peyğəmbərin qəbrinin yanında. Ömərin də. Bütün sahabələrin qəbri eynidir. Hətta Cənnətul Baqvic belə bir dənə daş görürsən. Yəni, bu bizdə də belədir. Fəqət biz deyirik ki, sən İslamın, bax, əhli, gedib öz kitablarına müraciət etməsinlər. Mən demirəm ki, əhlüsünə kitablarına götürsünlər. Geçsinlər öz kitablarında, açsınlar, bir dənə mənə dəlil gətirsinlər, bir dənə. Bu, yəni öz kitablarında mən nəzərdə tuturam Kuleynin Kitab-ül Kafi, İstibsar, Mələ Yəhdurul Fəqih, Vəsəl-ül Şi'a, e, Təhsib və qeyriləri. Gətirsinlər hədis imamlardan öz sənədləri ilə, öz rical elmləri ilə, hədis elmləri ilə, özləri ilə səhih. Bir hədis gətirsinlər ki, bu gün bunlar ki, qəbir ətrafında nələr deyirlər, ha, qəbri hündürləmək, qübbə, zat, bunlar icazəlidir və əhl-i beyt edib. Və ya, bu gün vasitə deyirsən, ha, əhl-i beytdən bir nəfər, tutaq ki, Həsən öz atasından, Zeynul Abidin Hüseynindən, Muhammed Baqir atasından, Cəfər Sadiq Muhammed Baqirdən, Musa Qəzmə <coughs> kimsə kimdənsə bunu etsin. Bugün bunların etdiyini bir dənəniz gətirə bilməz. Yoxdur onların kitablarında. Hətta öz məsələləri ilə səhiyyisləyib, öz kitabları ilə. Amma bunun əksini mən onlardan nə qədər istəsən gətirirəm. Bütün hədis kitablarında ittifakla hədislər var. Allah Rasulundan və Əhl-i Beytdən <coughs> ki, qəbri bir qarışdan artıq qaldırmaq qadağandır qəbir üstünə qübbə tikmək qadağandır. Bəli, qəbri, qəbrin yanında namaz qılmaq qadağandır. Öz kitablarında dolu da hədislər. Dolu da hədislər. Başa düşdün, dolu da hədislər. Fəqət problem bilsən nədir? Baxın, bir də mən sənə bir şey deyim, məsələn. İndi biraz mövzudan çıxıram, fəqət fəhm üçün deyirəm. Bunu yəni tut ki, gör məsələləri necə yanaşırlar bunlar. Yəni dəlilləri necə götürürlər və necə atırlar. Məsələn, risalələrdə azan bölümünə baxıram, azan bölümünə. Deməli, Aliyyən Valiyyullah üçüncü şəhadəti yazıb, məsələn, Xomeynin <coughs> risaləsi, Cavad Təbrisi, İstani hamısını. Və sonra orada qoyub, ulduz, işarə və altda onu izah edir. Deyir ki, bu üçüncü şəhadət, üçüncü şəhadət nam fikir verir, kəlmə-kəlmə deyirəm. Bu üçüncü şəhadət azanın tərkib hissəsindən deyil, <coughs> e, savab qazanmaq niyyəti ilə sonradan əlavə edilib. Qardaş, dində, dinə sonradan əlavə edilən şey nədir? Batidət. Bidət. Sən öz dilinlə deyirsən ki, biz azanı bidət artırmışıq. Belə düzgünlüklər var. İndi bax. Və ya məsələn, Əhl-i Beytə <coughs> hörmətdən danışırlar. <coughs> Ən böyük rafiləri kimdir? ən güclü ravidir Zurara ibn-i Əli. Demək olar ki, Şiyə məzhəbinin hədis, hədisləri o ravinin üzərində durur. Rical elminin dirəyidir o. 200 ravidir, onlardan biri odur. Qardaş, rical kitablarından danışıram, amma yəni, məsələn, rical kitabı nədir? Mən bilmək istəyirəm ki, bu ravi necə olur? Hansı ki, əhl-i beytdən nə qədər hədislər rəvat edir? Minlərlə. Subhanallah, Cafar Sadiqə sual verir. Deyəsən, əttahiyyət barədə. Və Cafər Sadiq də ətdəhiyyat, ətdəhiyyatı əhl-i sünnədə olduğu kimi deyir. Və durur məsciddə çox-çox üzr istəyirəm. Cafər Sadiqin saqqalına Zürar İbn-i Əyun yel buraxır. Və gedir. Bu sizin e, əhl-i beyti hörmətinizdir. Rical kitabındadır. Ən böyük ravilə, ən şərəfli raviləridir. Cafər Sadiqin saqqalına yel buraxır. Rical kitabındadır. Əxi, Bu belə misallar çoxdur, adam utanır. Yəni mən demək istəyirəm ki, axı mən demək istəyirəm ki, qardaş, ağzı billah. Yəni bilsən necədir axı? Əhlibeytə hörmətə çağıran öz kitabında olan bu şeyləri görsün. Qummi təfsirləyir o ayəni ki, Allah Subhanahu taala e, ağcı qanatı və ondan da aşağı olan bir şeyi misal çəkməkdən çəkinməz. Ba'u da ağcı qanat. E, təfsirləyir ki, Qummi Ba'u da ağcı qanat, e, Muhammed də ondan aşağıda olan e, Əli. Belə təfsirdə Allah Rasulü elədən al çıxanadı. Əhl-i beyti hörmətlə... Ola bilər ki, içsin qəsd odur. Qəsd nədir? İndi ola bilər də... Ağzıqanat. Tərif deyən, yəni ağzıqanat. Yəni başqa misal yox idi Allah subhanət hala. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi başqa vəsflə vəsfləndirsin. Allah subhanət hala Quranda Usratul Həsə ən gözəl örnək olaraq vəsfləndirir, ağzıqanat kimi yox. Bəlkə o bir ayəni təfsirləyər ki, sanki milçey də filan kəsdir axı bu sual bunların o ələm əvvəldən var, yoxsa indidən? Mən sonradan xristianlara Axı ümumiyyətlə ümumiyyətlə ki, o Səfəvilərin dövründə çox həddindən artıq şey, çox şeylər əlavə edildi məsələyə. Hətta məsəbi formalaşdırsınlar deyə. Onlar gördülər ki, əhl sünnə formalaşır. Formalaşdırsınlar deyənə belə şeylər çox əlavə edildi. Bayaq bir sözüm yarısı qaldı. Deməli o Kuveyt şeyxlikdə nə isə danışır. Orada bir hədis gətirir. Deyir ki, ə, deməli, üç nəfər yanılmış, ibadət edir. Biri Əli olub, biri Peyğəmbər, biri öz zövcəsi də Hədisi xan. Hə. Deyir, Abbas yanılmış, yanına bir ərəb gəlir, deyir, onlar kimdir? O da təqdim edir, deyir ki, o qardaşım oğludur, bu filan kəsdir, filan kəsdir. Onlar deyir, üç ildir, deyir, ibadət edirlər Allaha, deyir. Yəni, onlardan başqa görə heç kim. Hə, Bu səhih deyil. Səhih deyil. Yəni hamısı İbn Teymiyyə rahmanallah hamısından cavab verir. Ümumiyyətlə İbn Mutahhar bir dənə bu kifayətdir ki, yəni qayıdıram ona. İbn Mutahhar el-Hilli Allamə Hilli deyirlər, Şiə məzhəbinin ən güclü alimlərindəndir. Necə bizdə İbn Teymiyyə? Hə, ən güclü alimlərindəndir. Axı, kifayətdir ki, onun, yəni Şiə məzhəbinin ən güclü aliminin səviyyəsinə bilmək üçün kitabını oxuyasan. Elə elə ayələr təfsir edib ki, elə ayəni elə məsələyə dəlil gətirib ki, yəni bilirsən məntiqlə bu qəbul edilmir. Məsələn, Ər-Rahman surəsindəki ayəni təfsirləyib ki, <coughs> Allah subhanətə Allah iki dəniz yaratdı. Maracəl bəhreyn yəltəqiyyən beynəhumə bərzaxul lə yəlqiyyən. O iki dəniz bir-birinə qovuşmaz, çünki aralarında bərzaq var. Hə, hə. Və o, o, o ə, e, dənizlərdən inci və mərcan çıxar. Və İbn-i Mutahar Əl-Hilli bunu gətirib Əhl-Beytin fəsiləti üçün ki, və e, o iki dəniz, <coughs> biri Fatimədir, biri Əlidir, Çıxan Üncilən Mirvarı da Həsən Hüseyindir. Bizə necə dəxil? Onlarda təfsirdə... Qulaq, o birinci bunlar um, um, Bundan təfsir metodu budur. Deməli hə, o birləşməyən dəniz bir. Axı bir dəfə üzrə. Bunların təfsir metodu budur. Onlar belə baxıblar, təfsir metodudur. Kəlmələrlə oyun oynamaq. İki dəniz uyğun gəlir də Fatimə Əli, İnci Mirvari, Həsən Hüseyn. Təfsir bu deyə başqa bir şey yoxdur. Minlə belə misal gətirərəm. Özü də ki e, bu Ayə Ar-Rahman surəsində, yəni Ar-Rahman surəsindədir və Furqan surəsində də var. Hər iki surədə Məkkə surəsidir. Nə Əli Fatimə ilə evlənmiş, nə də Həsən Hüseyn yox idi bu ayə nazil olanda. Və Furqan surəsində İbn Teymiyyə rahmeullah deyir ki, Furqan surəsində Allah Subhanahu taala deyir ki, o dənizlərdən birinin suyu şordur. İbn Teymiyyə rahmeullah da deyir ki, sual verirəm sənə, suyu şor olan kimdir? Fatimədir yoxsa Əli? Sən tərifləməyə əvəzinə tənlədir. Və e, o Ər-Rəhmanı götürüb, Furqandakını unudub, bax, bilməyib orada da. O, o təfsir əlin gəlib çatmıyor. <laughs> və sər və ilə axıraq. Ayələr çoxdur belə. Məsələn, təbbət yedə Əbi Ləhəbin və tər. Əbu Ləhəbin iki əli qurusun. İki əli, Abbaqr və Ömər. İki də axı, Abbaqr və Ömər, şey, xeyr. Uyğun gəlir rəqəm, getdi. Məsələn, Quranda ayə var ki, e, zəqqum ağacı, ağaç şəcərə Ərəblərdə də nəhsil, şəcərə gedir axı, nəhsil, nəsil ağacı. Deyiblər ki, şəcərə, zəqqum ağacı, yəni bəni umriyyə. Nə əlaqəsi var onun buna? Başa düşdün? Ləfsləri götürüblər, Quran ləfslərini oyun oynayıb. Təfsirlər doludur belə şeylər. Doludur. Aşə barəsində nəsə yazmışdılar. Çox ümumiyyətlə çox. Ağılla düz gəlmir. Məsələn, deyir ki, o dənizlər tutalım, birləşmir. O e. boyda kişi idi. Əvvəla bu Bunlar birləşiblər axı. Axı, axı, o onun sən Quranda ayə var, Quranda eh? ayə var. Eh? And olsun Nəzm surəsi Allah Subhanahu taala axan ulduza and içir. Axan ulduza and içir. Götün təfsir kitablarını açın. Bu ayə necə nasil oldu? Bilirsiniz necə nasil oldu bu ayə? Allah Subhanahu taala axan ulduza and içir. Onların üçün. Hə, onların təfsirləndirin. Bu ayə necə nasil oldu? Əslində ya... E, e, ondan təfsilən deyirəm də, yəni Quran ləfslərlə oyun oynayır. O belə bir sənəsədir, açıq deyir ki, and, and olsun, axan olsa, bir dənə qəşən hədis uydurmaq lazımdır, o axan ulduz barədə. Deyib ki, hə hədis yadında deyil, deyəsən Qədrxunda olan hadisədir, güya e, elan deyib, əlini xəlifə, xəlifə elan deyib, orada da olanlardan biri iman etməyib, Birdən göydən ulduz gəlib düşüb, nə bilim, üstünə. Belə-belə şeylər. Və sonra da ayə nazil olmuş, and olsun axın olsa. Bir anda o an isməyə barədə. Heç əlaqəsi yoxdur ya. An isməyə barədədir, deyil? Məsələn, mən bu misal üçün, məsələn, belə təfsirlər doğrudur. Onlardan çox danışanda adam deyil. Yox, andismək vardı, bilmirəm, dəli yazmışdı. Mən dəli gətirəndə ki, məsələn, Allah subhan, Allahdan qeyrisini andismək şirkdir də. Deyir ki, dəlillə, deyirəm, olmaz da, bəs təzim, onu da qiyas edirəm təzimə. Deyir, bəs Allah subhan, tələ özü yaratdıqlarını andisəklər. Deyirəm, bu Allaha xas olan xalis bir şeydir də. Allahdan qeyrisini yaratmaq olmaz axı. Deyir, yox. Deyirəm, yaxşı, al təzimdir, təzim deyil. Deyirəm, təzimdir. Axı sən Allahdan qeyrisini təzim edə bilməzsən, axı təzim də olur uzaqda olub Deyir, yox, Allah subhanət hələ özü anlaşır. Ehtiyac yoxdur. Birincisi, məsələn, e, sən həm də cavab vermirsən, yəni hələ cavab da odur. Çünki <coughs> məxluq, məxluq Allahdan qeyrisini and çevirməz. Bu hədis öz kitablarında da var. Hədis öz kitablarında da var ki, mən hələf elə qeyrillə fəqət əşrə. Allahdan qeyrisini and çevirsən şirkdir. Öz kitablarında da var bu hədis. Təbii ki, qəbul etməyəcək öz kitablarında olan hədisi. Niyə? Çünki şiənin əqidəsinə müxalifdir, yox. Əqidəsinə müxalifdir. Çünki öz kitablarında gələn bu hədislər var, ha. Elə hədislər var ki, öz də çoxdur. Öz hədis alimləri deyib ki, hədis səhih. Hədis, e, yəni hədis alimləri deyib ki, hədis səhihdir. Fəqət bugünkülər qəbul eləmir əqidələrinin müxalif olduğuna görə. Belə şeylər var. Qaldı ki, təbii ki, Allahdan qeyrisinə ismi olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, And istəyirsənsə Allaha in, and iç, ya da sus. Və başqa hədisdə, mən hələf əli qeyrillə fəqəd əşraq. Kim Allahdan qeyrisinə and istəyir, şirk etdi. Çünki sən Allahdan qeyrisinə and içə bilməzsən. Düya haqqı, qəzət haqqı, jurnal haqqı. Olmaz belə şey. Amma hətta iblis, hətta iblis and içəndə and içir ki, fəbi izzətik. Sənin izzət və and olsun. Hətta iblis Allaha and içir. Ona görə məsələn, Quranda təzimlə əlaqəli heç vaxt sən məsələn, fə'budu rabb hədəl beyt. Bu evin Rəbbinə ibadət eləyir. Fikir ver, demir, ha, bu evə ibadət eləyir. Bu evin Rəbbinə ibadət eləyir. Aydındır? Yəni, demək istədiyim, amma Allah subhanətələ istədiyini and içir. Əsrə və Allah subhanətələ etdiyindən soruşulmaz. Siz etdiklərinizdən soruşulacaqsınız. Allah subhanətələ xaliqdir və məxluqatından istədiyini and içir. Kimsə Allah subhanətələyə həd qoyar ki, sən niyə bunu and içsin? Hə, niyə Quran düşür? O məxluqatını əzəmətləndirmək üçün. Amma məxluqatını qadağan deyib ki, özündən qeyrisini anısmayın. Bu hədis öz kitablarında da var. Fəqət qəbulləmir məzhəblərinə müxalif olduğuna qoya. Baxma ki, hədis alimləri o hədisi səhidirsə də. Yəni, məhzəb başdan ayağa təməlindən sonundan şirklə doludur. Yəni, nəyisə misal gətirmək ehtiyac yoxdur. Nəyisə tutun bu misal gətirir ki, bu şirkdir. Məqsəd başdan əvvəl şirkdən ibarətdir. Tohid adına heç nə yoxdur. Heç nə. Uşaq anadan olur, adını qoyub pir verdi. Pir qulu. Abdülhuseyn, Abdülali. Bir-birinə demişəm, <coughs> adı Abdülhuseyn, Abdülhuseyn idi, Abdülali. Demişəm ki, özünə belə elm tələbəsi idi. <coughs> demişəm, niyə bura? Quranda ayələr bura, Allahdır. Allahdan qeyrisinə qul olmaq heç kəsə yaraşmaz. Sözlü Allahdan qeyrisinə qul deməsin. Mənə qadir bəli. Abud sözünün mənasını bilmirəm, saxla Abud sözünü. Sən bilmirsən Abdul Hüseyn deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Nə deməkdir Abdul Hüseyn? Tərcümə elə mənim dilimə. Hüseynin qulu. Ona görə bir dəfə mən <coughs> e, qum tələbələrindən birindən kitab tələb eləmişdim. Özümə maraqlı idi ha. Görməmişdim deyənə. Demişdim ki, sizdə <coughs> təvhidə dair bir kitab yazan yoxdur. Təvhiddən danışan yoxdur. Üstündən bir həftə zət keçmişdi, gətirdi bir dənə kitab onda çapılan kitabdır, amma bizim dilləri, kirilcə. Tohid. Kitabı Tohid. Müəllif Abdülhuseyn. <laughs> Kitab şiriklə başlayır. Kitab asmağa ehtiyac yoxdur. Yəni fikir verək, tohiddən yazan müəllifin özünə tohiddən dəstinləyən lazımdır. Yəni əhl-i sünnətin uşağı gəlməlidir, o tohiddən kitab yazana tohiddən dəstinləlidir. Yəni, əxi, nəsə misal ehtiyac yoxdur, qardaş. Məhzəb başdan ayaqacan şirkdir. Ona görə əhlüsünnə alimləri ittifak ediblər ki, rafizlər kafirdirlər. Nə kəsdikləri icilməz. Bu şey deyilir, radikalizm zad deyil bu. Qardaş, Allahdan qeyrisinə ibadət edənin kəsdiyi yilməz. Allahdan qeyrisinə ibadət edənin, Allahdan qeyrisinə qul, Allahdan qeyrisinə səzdə edənin. Allahdan qeyrisinə, qiblədən qəbrə doğru namaz qılan, arxasında namaz qılınmaz. Olmaz. Allah subhanətə buyurur, İnnəm innəmə müşrikuna nəcəsun. Həqiqətən müşriklər nəcisdirlər. Bu bu nəcis etiqaddır. Mən şirk etiqadından danışıram. Dəxli yoxdur, bu ola bilər sünninin içində də olsun. Ola bilər sufi də özünə sünni deyir. Etiqadı nəcisdir. Mən məhzəbdən demirəm, etiqaddan deyirəm. Bu, yəni, bu boyda mövzu olurlar, başqa mövzudan ehtiyac yoxdur danışmağa. Ən böyük zülümdür. Mən dərslərin birində demişəm. YouTube-da baxıram, o mitinglə əlaqəli Qadını. Qadını ora bura indi daşdırıblar polisa. Dəstə demişəm ondan. Qayıdıb, qadın o çətin vəziyyətdə, ora niyə çıxıb qadın? Hicab problemi həll eləməyə. Kişinin qızı çıxıb ora. Ən böyük problem özüdür. Şirki ilə ən böyük problemdir. Qadir belədir. Ya Mehdi hardasan? Gəl də imdadımıza çağır. Axı Məkkə müşrikləri Məkkə müşrikləri hətta dar günlərində Allahdan qeyrisinə dua eləmirdilər. Ayələr var Quranda ki, məsələn onları <laughs> dənizdə fırtınaya düşəndə, dənizdə bir tufana düşəndə "Vad'ullaha muxlisin lehu'd-din" xalis olaraq Allaha dua eləyərlər. Allah ki onları sahilə çıxartdı, başlarlar şərik qoşmağa. Onlar dar günündə xalis olaraq, a, bunlar dar günündə də Allahdan qeyrisini ibadət edirlər. Məkkə müşrikləri yaxşı deyə, vallahi axı, bax binə o yerə, tükün biz-biz qalxdı ki, özüm bir tərə oldum ki, bu insan hicabda, yəni dar günündə mehdini çapır. <coughs> Fikir ver, axı, bu insan, bu insan, bu əqidənə yox olur. Hətta ən dar günündə belə dilinə gəlmədi ki, ya Rabbim, nə dedi? Ya Mehdi. Başqası yoxdur ona görə. Bir dənə olub, qutardı. Bu xəmir buna yox olub. İbrahim əleyhissalamı <clears throat> oda atanda Cəbrail gəlmişdi. Diri, görür, dedi ki, kömək eləyim, dedi, həsbiyallah və ni'məl vakil. O da atırlar, e? Allah mənə kifayətdir, o ən gözəl yardımçıdır. Bəli. Cəbrail oradadır, bu da burada. Cəbrail istəyə bilərdi yəni. Çünki diridir, yanındadır. Dedi ki, hasbi Allah. Niyə? O mə kənə minəl müşriqin. Millət İbrahimə hənifə. Hənif millət idi. O müşriklərdən deyildi. Hansı ki, Allah subhanət onu özünə dost seçmişdi. Rahmanın dostu idi. Tohid əhli idi. Muvahid idi. Və sən gəl ən dar günündə ya Mehdi hardasan, ən böyük zülümdür. Ora çıxır ki, güya hakim, prezident bunlara zülm edir. <laughs> bunlara zülm edir. Zülm eləyib hicabı zülmdür, biz də bilirik. Amma sənin zülmün onun zülmündən böyük zülmdür. Çünki şirkdən böyük zülm yoxdur. Allah subhanətə Allah Loğman surəsində deyir, Yə bu nə yelə tuşrik billə, ey oğul Allah şərik qoşma, innə şirkə lə zülmün azim, şirkən böyük zülmdür. Şirkdən böyük zülm yoxdur. Sən şirkinlə ən böyük zalimsan ən böyük zalım, get özün müalicə elə. Ona görə İbn-i Qeym Rahmanullah deyir ki, bir şəxs, bir cəmiyyət öz nəfsini zalim rəhbərin zülmündən qurtarmaq istəyirsə, ilk növbədə özü öz nəfsini zülmləməyi tərk edəsin. Özünü tərbiyə etsin. Necə Allah subhanət hala deyir, bir qövmün özü özünü dəyişmədikcə Allah o qövmü dəyişməz. Və sən şirk içində batıb gedirsən, nəyin həllinlə danışırsan? Ona görə, əxi, <coughs> tövhiddən başqa bir şeydən danışmır ümumiyyətlə. Tövhiddən başqa bir şeylə danışmır. Məsəl kök, yalnız və yalnız şirkə qulluq deyir. Bir dənə mənə misal gətirin, <coughs> bir dənə misal gətirin, istər kitab olaraq, dərs olaraq, istər nə isə və nə isə. Misal gətirin ki, bu məsəl filan şeydə tövhidə qulluq deyir. Qardaş, kafir hansı kəlməni dinə girir? Ləylətullah. Kafir <coughs> bu kəlmə ilə müsəlman olur. La ilə illallah kəlməsi ilə. Və bilirsiniz, məs məsələn, <coughs> Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Məkkə müşrikləri deyirdilər ki, la ilə illallah. Onlar la ilə illallah deyəndə onların bütün həyatları dəyişirdi. Sahabə la ilə illallah, kafir la ilə illallah deyirdi, İslamı qəbul edirdi. Bütün həyatı dəyişirdi. Bilsən, ya? Çünki o la ilə illallah mənasını bilirdi, deyirdi və onu yaşayırdı. Ha, bugün la ilə illallah bir mənasını bilmir. Çünki o bilsə ki, la ilə illallah ondan nəyi tələb edir? O ömür billah Allah şərik qoşmaz. Hətta işlərində var ki, elələri var ki, ona la ilə illallah şərh eləmişəm. Öz ağlımla yoxa ərəb dilinin qrammatikasını, ona e, e ərəb deyində, bizim dildə yoxdur cümlənin təhlili. Qrammatik bu mübtədə xəbər. <coughs> ərəb dilində ona e ərəb deyirlər cümlənin təhlili qrammatik cəhətdən, yəni ərəb dildir bu, bunun daha məhsəbə olunur ki, deyirsən ki, sünni şiə. Lə ilə, o mənə sənə deyib, deyib, vallahi, əgər lə ilə illallahın mənası həqiqətən də sən deyəndirsə, mən rədd edirəm bu lə ilə illallahı. O insan kafirdir artıq. Deməli, o lə ilə illallah niyə deyir? Mənasını bilmədiyinə görə. Elə belə, babasından eşidib və deyir. Belələr var istə. Deyir, əgər, ki, bilsən deyə, çünki o, o la ilə illallah qəbul etsə mənası ilə və yaşasa, görək bütün əməllərindən tövbə eləsin. Bütün məsəb la ilə illallah müxalifdir. Başdan ayağa sal. O eləməməyi nəfsi. La iləhə ə, pro problem böyüdür. Xəmir o cür doğulur. Görə illə mən rəhməllah. Allahın rəhmətliyindən başqa. Allah rəhmədə tövbə eləyər. Yalnız və yalnız tövbə burada başqa şey yoxdur. Axı bir şey soruşum səndən. Bax, bu elə tank deyirsən də, indi mənə bir şey çatmır. Mən şeyə sayağı namaz qılıram, əli açıq filan. Bu daşdan istəmək, zal belə Allah şahiddir ki, heç vaxt eləməmişəm, heç ürəyimdən də keçməyim. Amma mənə bir dənə şey, bax, bu cavan uşaqlar var, gəlirlər ibadətə, namaza başlayırlar, bütün belə çəkinirlər, yəni dünyavi problem deyil the problem, then the nəyə lazımdır? Nədən mən aşağılam? 8 illər üzr istəyirəm nə bilim, azlıq eləmirlər, içki içmirlər, şəhvətdən çəkimirlər. Yəqin ki, bunlar ahirətə inanırlar bu bilmirlər. Yəni, sorğusalar. Şimdi sənin danışdığından mən belə başa düşdüm ki, bəs şirk filan, bəs məkan, Quranın da tərcüməsi var ortada. Bu hansı məntiqəsidir? Ona da inanır, Bunu da istəyirəm. Sən, bu, bax, özür, sən tamamla. Hə, yəni onu bilmək istəyirəm ki, bu məsələ Tuta bilmirəm o mənə dedi. İndi, indi bir dənə məsələ görürsün. Onun, onun marağı nədir? Bu mən bir dənə şey başa Orada belə çıxır ki, bu da idarə olunan bir şeydir. Kimsə bu müsəlmanları idarə edir, parçalayır, bölür. Bu parçalanmaq deyil, qardaş. Yox, axı necə, mən tutaq ki, cavan yaşından bütün hər şeydən belə deyilir, hər şeyi çalışıram, tərk olunam ki, o dünyamı qazanım əbədi sənədətə qovuşmaq istəyirəm. Bu yandan da sənin danışığından da görürəm ki, bəs bu mən özümdən demirəm. İndi mən sənə bir şey deyim. Mən danışdığım bu məsələdə var ya yoxdur. Yəni sən də eləmirsən heç. Var. Amma məsələdə var. var. Bəs ona görə mən deyirəm ki, mən şəxsdən danışmıram. Bu məsələdə var. Elə onu problem deyirəm ki, bu problem hardan qaynaqlanır, o necə yaranır, o insan necə olur ki, eyni vaxtda onu da istəyir. Bunu, bunu, bunu cavab Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oturmuşdu sahabelər. Bu hədis məşhur hədisdir. Bütün hədis kitablarında var. Təxmini bəlkə də 70-dən çox sahabə bu hədisi rəvat edir. Yəni buna deyirlər mutavatir hədis. <coughs> Oturmuşdu və ortadan belə bir xətt çəkir. Sonra, yəni taxtana yeri cızır. Və sonra o xəttin qıraqlarından belə xəttlər çəkilir. Və sonra deyir ki, Qurandakı bu ayəni oxuyur ki, bu mənim dost doğru yolumdur, bu yoldan tutunun və yollara ayrılmayın. Bu Quranda ayələr çoxdur. Məsələn, Allah subhanət hələ buyurur ki, insanları zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün. Minə zulməti ilə nur. Allah kitabı ona görə göndərdi dini. Fikir ver, <coughs> zülm demədi ki, insanları zülmətdən zülmətdən nura, yəni zülmət tək, nur tək yox və ya zülmətdən nurlara. Zülməti cəmdə dedi, zülmətlərdən nura. Bu dəlildir ki, batıl daima çoxdur, haqq bir. Ayənə və hədisdə Allah Rasul deyir, bizdən əvvəlk, əvvəlkilər, yahudilər 71 firqəyə bölündülər, biri istisna, hamısı cəhənnəmdədir. Xristiyanlar 72 firqə, biri istisna, hamısı cəhənnəmdədir. Və hədis əhli deyir ki, Allah Rəsulun bəzilə deyir ki, Allah Rəsulun burada qəsdi o rəqəm deyil. Yəni, qəsd budur ki, yəni əvvəlkilər nə qədər olub ki, bizimkilər onlar çox olacaq. Və mənim ümmətim 73 firqəyə, biri istisna, <coughs> hamısı oddadır. Və sorum soruşanda ki, o istisna, yəni firqatun naciyə, qurtulan firqə və ya taifətül mənsura, uğur qazanan firqə kimdir? Allah Rəsul dedi ki, mənim və bugün əshabımın olduğu yol üzərində olanlar. Və hədisdə dedi ki, hədisin davamında, o yollar ki var, hər bir yol cəhənnəmə apar və hər bir yolun başında o yolu o yolun yolçusuna bəzədən şeytan oturur. Həqiqətən də bugün hər yolun yolcusu o yolu üçün bəzənib. <coughs> Bəla nədir? Bəla Quran və sünnədən uzaq düşmək. Təbii ki, biz, biz bugün səbəbi bugündə axtarmarıq. Çünki şey məsələ bugün yaranmır. Biz səbəbi axtarmalıyıq qədimdən. Dönməliyik geriyə. Və mən niyə belə dedim burada? Məsələn, bizim e, cəmiyyətdə belədir ki, şiə və sündür. İranda belədir ki, şiə və sündür. Biraz İraqda, Suriyədə şiə və sündür. Amma belə əhlüsünə bunu qəbul eləmir şiə və sündür. Əhlüsünləri belədir. Və başqa ölkələrdə, bu dörd ölkədən, İran, İraq, Azərbaycandan çıx, qalan ölkələrdə belə deyil. Qalan ölkələrdə belədir ki, əhlüsünnə və əhli bidət. Bidət əhli. O bidət əhlinin içərisində zeydilər, ismaillər, şiyələr, xavarislər, murciyələr, sufilər, min dənədir. Yəni şiə heç vaxt əhl-i sünnə müqabilində çəkilməyib. Ümumən əhl-i bidət və əhl-i sünnə olub. Və ən gözəl dəlil nədir? Əqli dəlil. Allah subhanət hala ki, deyir, zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün. Bax, bir dənə fikir verir. Xavariclər. Deməli, zülmətlər <coughs> cəmdə tək nurun, haqqın qabağındadır. Mübarizədə. Sual verəcəm, fəqət düşünün məntiqdə mənə cavab verir. Xavariclərin şiyələrlə işi var, yoxsa əhlüsünnə ilə? Sufilərin, və belə deyək, <laughs> şiyələrin sufilərlə işi var, yoxsa əhlüsünnə ilə? Sufilərin, əxi, bir dənə bidət əhli göstər mənə ki, bir-biri ilə işi olsun. Bir-birinə sevilir. Şiyələr deyir ki, sufilər, türklər bizim qardaşımızdır, sünni qardaşlarımızdır. Amma sələflər yox, düşmənimizdir. Əxi, bugün dünyada olan bütün firqələr əhlüsünnəyə qarşıdır. Bu dəlildir ki, minə, minə zulmət ilə nur. Bütün zülmətlər nurun qabağındadır. Bu ən gözəl dəlildir. Ağlı olan adam üçün. Vallahi ən gözəl dəlildir, qardaş bu. Bir də özün düşün bunu. Hamısı, niyə görə hamısı əhlüsünlə mübarizə aparır? Tarix boyunca. Heç biri bir-birindən mübarizə. Yəni, sən haqsansa, sən sufiyə qarşısında mübarizə aparmalısan. Hamı, indi adlarını çəkmirəm, hamısı deyir ki, e, türklər, suflər deyir, yəni, hənəflər bizim deyir, sünni qardaşlarımızdır deyir. Yəni. Amma biz deyir, siz düşmənlisiniz. Sufi, xavari, zeydi, hamısı de zeydilər. Yəməndə hücumləmədilər əhlüsünnə tərəfə. Zeydilər də şeylərin bir qulu. Demək istədiyim nədir? Demək istədiyim odur ki, <coughs> bütün ölkələrdə heç biri bir-birinə problemi yoxdur. Qardaş kimidir, bir də təli daxil, bir də təli nə problemi olacaq? Hamısının problemi sələflərmədir. Hə bu sələf firqədir. Bu sələf firqə deyil, partiya da deyil. Bu sələf nədir? İslamın özü. Məzhəbdir? Yox. Bir misal demişdim mən. O misalı təkrarlayıram, yeridir. Elə bir ki, bu ağ kağızdır. <coughs> ağ kağızdır. Yəni, İslam. Ağabbaq. Heç nə yoxdur. Məzhəb, təfriqə. İslam. Əhl-i sünnən özüdür. Yəni, əhl-i sünnə nədir? Sünnət əhli. Yəni, İslam nədir ki? Bidət əhlidir. İslam odur ki, Allah Rasulü Quranda bir dənə mənə ayə gətir ki, Yə eyyuhəllədinə əmənu, atiyullah və atiyur Rasul. Ey iman edənlər, Allaha və Rasuluna tabi olun, əmrindən başqa bir əmir gəlsin. Bütün ayələr Allah və Rasuluna itayətə əmr edir. Sünnəti tabiçilik vacibdir. Allah Azza və Cəllə buyurur, Qul in kuntum tuhibbun Allah, ey Muhammed, de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, fəttəbi'uni Yuhbibkumullah və əhfir ləkum cunubəkum. Mənə tabi olun, sünnetimə ki, Allah sizi sevsin və sizi bağışlasın. Ayələr var ki, Quranda e, məsər və ilə axır. Yəni, ayələr çoxdur, <laughs> ehtiyac yoxdur bir-bir gətirmək. Muhammed surasında, Nisa, Məidə və, və ilə axır. Məncə, İslamı bir vərəyə, ağ vərəyə bənzətsək, ağabbaq. Ah, və sonra bir məzhəb çıxır. Məsələn, buranı rənglədim qara, göy, yaşıl, vərəyi rənglədim və qıraqda bir dənə yeri rəngləmədim. Saxladım. O da nədir? Ağ. İndi mən sənə desəm ki, <coughs> desəm ki, bu ağ. Yəni, rəng olaraq soruşsam, təbii ki, deyəsən ki, bunu ağ boyamısan. Ağlaması nə ağ? Amma bunu mən rəngləməmişəm. Bu vərəyin özüdür. Fəqət niyə ayrıca ağ rəng kimi görünür? Başqa rənglər qırağında olduğuna görə. Bu İslamdır əhl-sünnədir. Rasul sallallahu aleyhi və sələm sünnətidir. Allahın dinidir. Rasulun şəriəti. Başqa məzhəblər çıxıb, rənglər, o məzhəblərin müqabilində əhlüsünnə, İslam da bir məzhəb kimi görünür. Yoxsa əhlüsünnə məzhəb deyil. İstəyirsən dilən İslam, əhl-i Qur'an, əhl-i hədis, əhl-i əsər, əhl-sünnə, əhl-i cəmaa, əhl-sünnə və cəmaa, sünnü, tayfatun mərsura, quraba, sələfi, firqatun naciyə. Nə istəyirsən dinən? Yetər ki, Quran və sünnədə gələn ləfslərdirlər. Yəni, özündən ləfs, bidət artırma da, aydındır. Məsəl deyil, istəyirsən indidən ömrün axırına can, kim səndən soruşa deyilən ki, mən tayfətun mənsuradanam. Allah Rasulun hədisindən gəlir bu. Bu məsəl deyil, bu İslamın özüdür. Ona görə fikir ver, heç bir firqə bir-birinin işi yoxdur. Hamısının işi bizinədir. Bu özən böyük dəlildir aqil insan üçün. Quran ən gözəl, məsələn, Olur, elə insanlar var, məsələn, indi qardaş deyən kimi. <coughs> Məsələn, elə insan var, araşdırmağa imkanı yoxdur. Və sual verir ki, yaxşı, sən belə danışırsan, o da belə danışır. <coughs> Bəs mən nə bilim, haqq nədir? Bu cür adamlara ən gözəl nəsiyyət budur. Nə məni dinlə, dinləməməni. Dinləməməni, nə də onu dinlə. Fəqət bax, hər iki, belə deyil, demir məsəb-məsəb, hər iki məsəbin halına bax. Tovhid məsələsində. Tovhid. Yalnız tovhid. Dinin əsası. Dinin əsasından kənara çıxma. Hansı ki, 13 il Allah Resulü buna dəvət edib. La ilahe illallah. Quranın üstə biri bundan danışır. Hə? Və oxu Quranı. Demirsən məsəl. İki məsələ bax halına. Tovhid və şirk məsələləri necədir? Bunda bax bunda. Oxu Quranı. <coughs> Qutaranda gəlib deyərsən. Fikrin nədir? elə bir adam tapmazsan ki, tövbə eləməsin Allahın ismi ilə. Yəni, həqiqətən, doğrudan da istək olsa, yəni fəqət çaşıb qalır, amma istəyir. Heç nəyə qulaq asmasın. Otursun bir dən Quran tərcüməsini oxusun. Çünki vallahi Quran elə xitab eləyir sənə, birbaşa qəlbivə. Elə xitab eləyir ki, bir dəfə <coughs> oturmuşam bir yerdə, e, bir məsciddir, biri götürdü Quranı tərcümə edir. Oturdub oturanda, bilməm, oturanda ya Quranı açanda fərqi yoxdur. Yəni dedi ki, ya Əli. Biraz da yaşı var idi. İndi adam birbaşa deyə bilmir. Mən də lap onda uşaqdır. <coughs> bir şey deyərəm, biraz uşaq olanda deyir ki, uşaq <laughs> mənə ağıl verir. Biraz təkəbbürlü oluraq. Dedim ki, dayı, Cin surəsi 18-ci ayə. Bir dənə bu ayəni oxu da. Elə belə dedim ki, bir dənə bu ayəni oxu da. Sən dedin ki, ya Əli, asdı ki, Allahdan qeysini çağırma. Allahdan qeysinə dua. O, doğrudan edir. Mən niyə dedim bunu? Buna çatdı o saat. O saat buna çatdı. Həmin gündən sonra o əməlini tərk elədi. Bilməyib də cavab. Bilməyib. Yəni demək istəyirəm, əxi, Quran sənə kifayətdir. Nə demək istəyirəm? İnsan Quranı oxuyanda, əxi, ona çatır ki, İslamın ruhu, İslamın əsası, təməli, qayəsi, məqsədi, cənnətin açarı və nicat gəmisi tohiddir. La ilahe illallah. O ona çatır O bilir ki İslamın ruhu budur. Niyə görə? Ocaq Nicat deyir ki, insanlar deyir, imamət üçün yaranıb. Quran deyir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Fərqə bax, məzhəblə məzhəb. Demirlər məzhəb. Fərqə bax, əhl-i sünnə ilə bunlar arasında. Bir məzhəb deyir ki, biz imamətə görə yaranmışıq. Çünki kainatın deyir yaranma məqsədi budur. Hətta hədislər deyirlər ki, ey Muhammed sən olmasaydın, kainata əli olmasaydı səni yaratmazdın. Fatıma olmasaydı ikimiz. Bir məzhəbin fikrinə bax. Amma Qurana bax. Hədis gətirirlər ki, ey Muhammed sən olmasan mən kainatı yaratmazdım, Əli olmasaydın səni yaratmazdım. Fatıma olmasaydı siz ikinizi də. Belə hədislər var kitablarında. Ya Allah. <laughs> hə, auzubillah. Videoda da var. Nəysə, ora girmirəm. Amma Quran nə deyir? Quran deyir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Məsələn, həmin insan açır Quranı oxuyur. Birinci, öyrənir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri yalnız və yalnız mənə ibadət üçün xəlq etdim. Deməli, buna nə girdi beyninə? Təkəllülllah. Yox. Allah'a ibadət. İns yox. Dəqiq. Məxluqatın, insanların yaradılış qayəsi La ilahə illallah təvhidə qulluqdur. Çatdı buna? Çatdı. 2. Oxuyur Quranı, ayələr oxuyur. Və ləqəd ba'atnə fi kulli ümmətin rasulən ən əbudullah və iştənbud tağut. Biz hər bir qövmə, hər bir tayfaya Allaha ibadət edin və tağutlardan, şəriklərdən çəkinin deyə rasullar göndərdik. Buna çatdı ki, bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası, ruhu nə olub? La ilahe illallah. Ayələr oxuyur ki, Quran, Tövrat, İncil nəyə görə nazil olub? Tohidə görə. Ayələr oxuyur ki, cənnətin açarı, nicat gəmisi, mən də loru dinlədirəm, yəni ayələr var Quranda, tohiddir, lə ilə illallah. Yəni, qiyamət günü insan bununla nəcat tapacaq. Deməli, bunu oxuyur, bunu altı nə çatır? Biz yalnız buna görə yaşayırıq. Amma indi gəl əxi, bu məsəbdə böyüyən bir dənə uşağı götür. O məsələn, bu ailədə böyüyüb, bu abı havana böyüyüb, gəlib 20-25 yaşı var, bir dənə otursun, desin ki, ona bir dənə mövzu at, söhbət elə, bir dənə mövzularını dinlə onu. Hasan Tovhiddən qal. Əxi, mən demək istədiyim nədir? Ona görə e eşitsəz və ya oxusaz ki, əhlüsünnədən hansısa alim deyirsə ki, ümumiyyətlə şiə məzhəbinin İslamla əlaqəsi yoxdur. Əhlüsünnədən alimlər var ki, o Peyğəmbər hədisləri var 72 firqə. Şiə məzhəbini 72 firqədən saymır. Sondan saymır. Bir səniyə görə, bax buna görə. Qardaş, İslamın ruhu budur. Bu məzhəbin İslamla əlaqəsi yoxdur. Tovhidlə əlaqəsi yoxdur, yaxından, uzaqdan. 72-yə girmir bu adam, bu məsəl. Gör, əxi, bunu, əxi, bunlar elə belə demirlər, ha. Bunu Quran deyir sənə. Şəxsən mən özüm bu rəydəyəm. Şəxsən mən özüm burayı üstün görürəm. Ki, rafisi də 72 firqədən heç qiblə əhli sayılmır. Baxma ki, qibləyə yönəli namaz qılsalar da. Çünki onların İslamın əsası tovhidlə heç bir əlaqələri yoxdur. Heç bir. Ona görə qardaş, sən bu məsələləri qoymuş, onu bir Allah deyir. Yəni <coughs> telefon bağlanmışdı, şey gəldi, zəng gəldi mənə. Zəng gəldi ki, ilk, ilk zəngdir. Duplikatını, şey, ilk zəng gəlib ki, qardaş, salam aleykum, xoş gəlmişsən, qutardı. Qardaş, burada yığışmışıq, bir dənə sual var. Nədir sual? Əhlüsün, onlar verir sualı. Qardaş, onlar deyir, qardaş mənə deyir. Əhlüsünə kitablarında nəsə, özüm də başa düşmədim ki, Ömər ibn Xattab nəsə deyib. Dedim, ala, o da təzə gəlmişəm. Dedim, ala, saxla bunu. Qiyamət günü Allah səndən Öməri soruşacaq. Yoxsa məni Ömərlə imtihanlayacaq. Get özü gün ağla. Nə gündəsən? Dedim, onlara dinən bunu. Yəni, tohid məsələsində. Allah subhanət hala öz haqqını soruşacaq səndən. Hər kəsdən qaba, demirsə əhl-i beyt haqqı. Əhl-i beyt haqqı yidilər və belə. Onların dilinə danışırlar. Allah subhanətlə öz haqqını soruşurlar. Hər kəsdən qaba, hər şeydən qaba. Bir də ki, məsələn, misal deyim. Hətta arada mən deyirəm. Məsələn, deyirlər ki, Muaviyyə əlinə müharibə edib. İndi ondan mən şeyinə gedirəm də, ondan ağıllarına gedirəm. <laughs> Muaviyyə Allah şərik qoşub, tarixdə bir şiyə gətirsin ki, Muavi Allah şərik, yəni İslamı qəbul edəndən sonra Allah şərik qoşduğuna dair, Allahdan qeyrisinə, qurban kəsdiyinə, Allahdan qeyrisinə, and istiyinə, Allahdan qeyrisinə nəzir dediyinə, gedib Peyğəmbərin qəbrinə tavaf etdiyinə dair bir dənə dəlil gətirsin. Ya əlini, ya Muaviyənin. Heç bir şey yoxdur. Ondan da əllərində dəlil odur ki, əlinə müharibə edib günahkardır. Bundan ağlımla gedirəm. Tutaq ki, əli Muaviyə günahkardır. Hə? Allah subhanət alanın rəhmətindən kənardadır, yoxsa ehtimal var ki, bağışlanacaq? Təbii ki, ehtimal var. Mən bundan şeylə danışıram, amma iddiasına danışıram. Quranda aylar var ki, Allah subhanətlə yalnız və yalnız şirki bağışlamayacaq. O, Allahın rəhmətinin içindədir. Sən yox, sən özündən danış. Sən çünki müşriksən. Aydındır? Bunlar var, əxi. Bunlar bilsən bu şeylər niyə düşünür ki? Bunlara bu maraqlı deyil. Bunlar bir dənə bu şey bilirlər. Kim Əhl-i beyt qoyublar. Biz əhl-i beytdir deyə, məsələblə əhl-i beytlə əlaqəsi yoxdur. Fəqət bu imam danışıb, əhl-i beytin şirk, şirklə nə əlaqəsi var? Ona görə deyirəm, öz kitablarından səhi saydıqlar bir də hədis gətirsinlər, bugün qəbrin ətrafında etdiklərini əhl-i beyt edib. Heç nə. Əksinə, əhl-i sünnə, ələ tovhidə əhl-i beytdən öyrənib. Qardaş, bir sual verəcəyim. Əsma var. Bir də qum, qum tərbəsi gətirmişlər, bəs sövbə etdik və həyətdə. Mənə qayıt fikir ki, bəs Allahın əli var. Dedim, var. Dedim, necədir? Dedim, bəs əhlüsünə dörd qararı qoyubdu. Keyfiyyət verim, oxşatmır. Saydım bunları. Qayıt ki, onda sənin sözündən belə çıxır ki, Allahın ələ ehtiyacı var. Yəni ki, Allahın əli varsa, deməli, mənim bunu, bu telefonu buradan götürməyə nə ehtiyacım var, əlim? Deməli, Allahın ələ ehtiyacı var deyir. Sən deyir, sözündə o çıxır deyir. Qurana ayə gətirdim, dedi, yox, o lamsı deyir, məcazı deyir. Allah Subhanahu onun məcazı mənə deyir burada. Yəni təzə şeylər çıxıb da ki, məcaz. Bir bir var. Bir bir məsəb ki, bir məsəb ki, ağıldan da məhrumdur. Ağlı olan adam belə söz deyər ki, Allahın əli olsa ələ möhtacdır. Bu vallahi fəlsəfə yoxdur, batil fəlsəfə. Bu qayda mən açıqlamaq istəmirəm. Bu qayda fəlsəfə ilə batildir. O söz ki var, Allahın əli olsa, o deməkdir ki, ələ möhtacdır. Bu batil fəlsəfə var, ha, hansı ki götürüblər. Fəlsəfə nə batildir bu qayda? Öz fəlsəfələri ilə. İbn Teymiyyə rahmeullah gözəl cavab verir belə şeylərə. E, orada bir qəliz məsələ yoxdur. Deyir ki, biri sənə desə ki, Allah Subhanahu taala yer üzənin səmasına enir və ya necə enir? <laughs> və desə ki, enir və Allah Subhanahu taala əl, əl sifəti var, üst sifəti var. Sən dinən ki, ona Allahın görmə sifəti var, eşitmə sifəti var, danışma və s. Deyəcək var. Denən ki, Allahın əl sifətdə var. Deyəcək necə? Denən ki, Allah necə görür? Deyəcək bilmirəm. Denən mən də bilmirəm. Qurtardı. Niyə görə? Çünki bax, İbn Teymiyyə rəhməhullah nəyi deyir? Məntiq nə? Deyir çünki sən necəliyini, məsələn, necə görür, necə eşidir, necə danışır, necəliyini bilmədiyin bir Rəbbin başqa bir sifətini soruşursan məndən. Hmm. Özün deyirsən ki, bilmirəm. Bilə bilməzsən, aydındır. Mən də sənə bildik də. Həqiqətən eşitdim. Yəni sən özün necəliyini bilmədiyi, Rəbbin sifətini məndən soruşur, tələb edirsən ki, necə? Əl-sünnə əl deyək demir ki, orqan. <clears throat> Əl-sünnə ispat edir, Allah Azza və Kəllə ispat elədiyinə görə. Allah Azza və Kəllə buyurur ki, İblis dedi ki, Allah Azza və Kəllə İblisə deyir ki, qalə ya İblis, mə mənəəkə əntəs şüdəli mə xaləqdu biyədək. Ey İblis, iki əlimlə yaratdım, mən niyə səsdə etmədim? İki əlimlə. Hə, bu əl, biz demirik ki, əl, onu görməyə götürsə, onu görmək də bəzəyir. Çünki <laughs> insan da görür. Mən ki, Allah görür, insan da görür. Allah danışır, insan da danışır. Allah işləndi, bəli, insan da işlir. İndi nə oldum mən? Allahı məxluqa bəzətdir. Ona görə cəhmilərdən bəzilər deyib ki, Allah əl-həy deyil. Əl-həy bilsə nədir? Yəni, həyat sahibi. Hətta o da deyil. Niyə? Çünki insan hayda axır. Həyat sahibidir. Əgər mən desəm ki, Allah əl-həy sifətinə, həyat sifətinə sahib, yəni Allah diridir, yəni var, var olan insana bəzətdir. Yəni yoxdur. Gör, ağla bax, xərq ediblər. Hər, hər halda bu danışanlar kifayətdir. Quran oxumusunuz tərcümə. Başqa nə yapacaq? <laughs> yəni siz tutmuşsunuz da İslamda tohidin ruhunu, tohidin önəmini. Sən şiə məsəbində tohidə aid nəsə görmüsən, belə deyim də, tohidə aid Və belə deyim, indiyənə cənnəsi oxumusunuz. Məsələn, nə? Yaxşı, nə? Nə görmüsünüz? Görmüşəm, əşəd Allah, həllallah. Kəlməni demirəm. Məhəmməd. Yo, yo, yo, yo, yo, o demirəm. Yo, dayı. Yo, başa düşmürəm. Yo, yo, mən ondan danışmıram. Axirət demirəm. Hə? Əməli olaraq, əməli olaraq. Məsələn, insan la ilahe illallah deyir. Məsələn, insan deyir ki, la ilahe. La ilahe illallah evin qabağından keçir. Qışqırır la ilahe illallah. Deyirsən, hara gedirsən? Deyir, pirə. La ilə illallah deyə-deyə gedir. O kəlməni batilləmək üçün. Gedir orada nə edir? Allahdan qeyrisinə qurban kəsir. Allah subhanət Allah deyir ki, Fəsalli li rabbika vənhar. Rəbbin üçün qurban kəs. Rəbbin üçün namaz qal. Gedir Allahdan qeyrisinə qurban kəsir. Gedir qəbri tavaf edir. <coughs> deyir ki, ya əl, mənə övlad ver. Misal üçün də, yəni bu ehtiyac yoxdur salamağa. Kəlmədən danışmırıq. Biz o kəlməni yaşamaqdan deyirik. Əlinin nəyi var, nə deyirsin? Əli hardadır, nə O məndən soruşma, o onlardan soruş. <coughs> Getdinən ki, qardaş, sən niyə Allahdan? Allah Subhanahu taala deyir ki, "Fələ təd'u ma'allahi ahadan." Allahdan qeyrisini çağırma. Quranda nə qədər ayələr var. Bu isə Allahdan qeyrisini çağırmır, heç ümumiyyətlə Allah'a çağırmır. Axırıncı dəfə Hasan ya Allah deyib, heç yadına düşmür. Hasan ya Allah deyib, heç yadına düşmür bu. Allah bilir, bəlkə 20 il bundan qabaq deyib Hasansa, Ondan sonra deməyib. Hə, demək istədiyim bilirsiniz nədir? Deyir ki, qısa səni ibadət edirəm, səndən... Dillədir, dillədir. Bax, məsələn, məsələn, sizin sözünüz bilirsiniz nəyə oxuyur dayı? Məsələn, Mollami gəlir, qəbrin ətrafına yığılırlar, kişilər də durub, qəb, e, ölənin lütfəki oğlanlardır, namaz qılmır. Hə? <coughs> Mollami deyir ki, Əl-Fatihə, əllərini qaldırır, oğlanlar, bütün hamı kişilər, əksəriyyəti Fatihəni bilir. Deyir ki, İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin. <coughs> Allahım təkcə sənə ibadət edir, hə? Tək səndən yardım. Namaz qılmır axı. Yəni, o mənasını bilmir. Yox, yəni demək istəyirəm ki, hələ bu bunun oxşarıdır. Bu dildədir. Bu dildədir, deyir ki, İyyəkən əbudu və İyyəkən əstəyin. Namazda çünki bilir ki, Fatihəni oxumaq, şey məsələndə də vacibdir. Ona görə namazda oxuyur. Biz kəlmədən danışmırıq. İnsan, ə, e, məsələn, <coughs> məsələn, belə deyim də. Bir ömür namaz qılarsan, bir dəfə fikirləşməyəsən ki, nədir? O, o, kim ki fikirləşir, tövbə eləyir. Kim ki fikirləşir dərindən, əlhəmdülillah, subhanallah, hidayət səbir e, o, o fikirləşmə onun hidayətinə səbəb olur. Və bir də ki, bugün İslamda elə bir firqə var, lə ilə illallah deməsin. Elə bir firqə tanıyırsınız, kim lə ilə illallah inkar verir? Hamı deyir, hamı haqdır. Hamı lə ilə illallah deyir. Dan, di, deməkdən danışmırıq. Lə ilə illallah yaşamaqdan danışırıq. O kəlmədir, didi. Baxın, bugün, bugün, mən dedim, Quranda nə qədər ayələr var, insanların yaranma qayəsi tohiddir, kitabların nazil olma səbəbi, peyğəmbərlərin göndərib, İslamın ruhu, təməli budur. İslam bundan ibarətdir, tohiddən, Allah ibadətdən. Bir dənə baxın, İslamda olan məhzəblərə, sələfin yolundan, əhlüsün əvəl cəmadan başqa, kim tohidin qeydinə qalır? Kim tohid keşiyindədir? Kim tohidə dair kitablar yazır, əsərlər təlifləyib, Kim dəstər, oturmuşuq yadına toviddən danışır. Çünki içimiz qanayır bununla. Damarımızda qan bununla axır. Hansı məzhəbdə var bu? Və bizim üzümüz axır. Qutardı. Rahatıq. Ona görə rahat danışırıq. Həm bu dünyada həm axırda. Dəlil Allah Subhanahu ayəsi. Baxın sizin dediyinizə dəlildir. Vallazina amanu. <coughs> Vallazina amanu. O kəslər ki iman etdilər, siz deyirsiniz ki, bu da iman edir. İman edir. Quran deyir ki, iman kifayət deyil. Yəni, mücərrəd iman, tək iman ki, iman etdim kifayətdir. La ilə illallah kifayət deyil. Allah subhanət hala deyir, وَالَّذِينَ آمَنُوا <coughs> O kəslər ki, iman etdilər, sonra وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ Və sonra o imanlarına zülm, şirk qatmadılar. Bax, bunlar əsl hidayət sahiblərdir. Fikir versən, Allah subhanət hala tək imanla kifayətlənmir. Deyir, o kəslər ki, iman etdilər və imanlarına şirk qatmadılar. Ona görə Quranda Yunus surəsində də deyəsən, ayə var ki, ayə fikir ver bir dənə. Ayə fikir ver. Deyir, insanların əksəriyyəti, azı yox, insanların əksəriyyəti Allaha şərik qoşmadan iman gətirmir. Yəni, iman gətirir, amma şərik qoşar. Əksəriyyəti. Bax, bugün ümmətinə alına, əksəriyyət Allaha şərik qoşmadan iman gətirmir bir dənə firqə gətir, tam rahat danışırıq da. Ha, çünki bilirsən, niyə heç nə gizli deyirəm. Hər şey göz qabağındadır. Bir dənə firqə gətir, sələfdən qeyri, tohid əhli olsun. Tohid əhli, əməldə tohid və sünnət əhli, dildə yox. Əməldə tohidi yaşasın, tohidi həyatının əsası, dəvətinin təməli eləsin. Oturanda, duranda ondan danışsın, o ona yatsın, o ona dursun və onunla nəfəs alsın. Və öləndə də onun üzərində ölsün. Yoxdur, belə bir tapa bilməyəcəksən. Biri hakimiyyətdən danışır, xavarislər, Kresko dav davası edir. Biri imamətin görə e, aşiqləridir, şirk içində batıb gedir. Ömər, ö, ö, ö, e, şey, o da hələ Kristo davasıdır. Niyə o birinci kəlmədir, bu birinci kəlmədir? Biri sufi oradan özü üçün axmaq bir proqram qurub, şeyx, şeyxindən proqram alır, zikircad, daha mən namaz qılmıram, niyə yəqinlik dərəcəsinə çatmışım. Sufiliyin axmaq təriqətləri. Biri oradan axır. Tohid əhli bir dənə firqə gətir. A, subhanallah. Bir dənə söz deyirəm. Bizə bugün <coughs> dünyada olan bütün firqələr vahabi deyir, demir. Deyir. Niyə görə? Niyə görə? Muhammed ibn Abdülvahabın tohid dəvətinə görə. Bizi bugün tohid əhli olduğumuza görə tən eləyirlər. Gör, nə gündədirlər. Havan izlərə də deyirlər də. Yəni ehtiyac yoxdur ki. Yo, o cahillər ola bilsin deyir nəyə görə? Oxşadı. Ola bilsin onlar da saqqaça. Əqli təmiz ayrıdır. Hmm. Demək istədiyim ondan məsələn dəvətin əsası təvhid deyil. Ondan dəvətin əsası var bəzi məsələlər. Cihad hakim odur. Təvhiddən maşın bir dənəsi. Biz dayı bu gün Havarizlərin yanında təvhiddən onlar bizə güyürlər. Hə buna bax. E, təvhiddən təvhiddən danışan bax. Bir hakimiyyətdən danış. Kristo əsas odur deyir. Bir dənə bu gün təvhiddən bax Muhammed ibn Abdullah Muhammed ibn Abdülvahab, rahmanullah, yazdığı bir dənə kitablara bax, tən edirlər ha. Yazdığı kitablara bax, daha o Xomeyni kimi kitab yazmıyor, bax, aslan daşıyan.